Protesto en russa televido contra la milito en Ucrainio. Cun laborantino de la stata russa televido, kiu pasintan lundon interrompis per protesto contra la milito de Russio en Ucrainio, la cefan novaj el sendon de tiu televida stazio, vecis mond vaste grandan attenton, cae ondon de recono. La registrajo de la sceno en kiu si aperis kun manskribita afisho malanta o la parolistino de la novajoi estis interalia disconigita an causur twittero kion curaggio vere signifas scribis exemple la pianisto Igor Levit pritio la ukraina prezidento Volodymyr Zelensky dankis al shi Mi dankas al tiui russoi, ciui ne cessas diri la veron. Li directis sin danke alla cun laborantino della televido, sed ancao referenzis alla contraumilitai protestoi en Russio. Samtempe la advocatoi, de civitan raita organizo, ne povis contacti la virinon, ancao pliol dec horoin post la protesta ago scribis la exa chef redactoro de la fermita radio stazio Echo de Moskvo, Alexei Benediktov, sur Twittero. Lau la russa novaj agenteio TAS, la juna virino povas esti pun jure persecutata pro miscreditigo de la interveno de la russiai armeai fortoi. La virino lundon vespere dum la viva transmissio saltis malantau la parolistino en la bildon, cae tenis shildon cun la vortoi, haltigu la militon, ne credu la propagandon, citie vi estas mensogata. Aldone si plur foie laute vocis, ne alla milito. La televida stazio post malmultae secundoi shaltis al video rapportaggio oni declaris pli poste che oni faras internan revision de la incidento. La stata televido estas la cefa fonto por multai milionoi da russoi cae gi sequas tutte la linion de la statai autoritatoi. La russiai gazetarai rapportoi cae la ne registarai organizoi, la virino nomijas Marina Ovsianikova cae si estas cun laborantino de la stata televida stazio. En la interreto disvastigis video filmeto, quiu estis antaue registrita, en quiu si diras che si hontas, che si dum jaroi disvastigis propagandon de la stata e regantoi. En tiu filmeto si surhavas cenon, cun la coloroi de la flagoi de Rusio cae de Ucrainio, cae si referenzas inter alia alla annexo de la Ucrainia duon insulo Crimeo per Russio en la iaro 2014, cae alla venenigo de la Russia oppositia guidanto Alexei Navalny. Ien la traducita vortumo de la video messaggio. Tio, cio nun ocasas en Ucrainio, estas crimo, cae Russio estas la aggressanto cae la respondezzo por tiu agreso cusas nur sur la conscienzo de unu homo, cae tiu homo estas Vladimiro Putin. Mia patro estas Ucraino, mia patrino estas Rusino, cae ili neniam estis malamicoi. Tiu ceno sur mia colo estas simbolo por tio che Rusio devas tui haltigi la interfratan militon cae che niai fratai popoloi povas ancorao repazigi.